Hindi ko tinatanggap ang iyong non-apology. Yan ang sabi ni Ann Curtis. <laughs> Dahil uh, merong isang kongresista, kongresista na parang uh, may sinabi to ko sa kanya na hindi niya nagustuhan. No? Naranasan mo na ba na merong humingi ng tawad sa iyo pero parang pakiramdam mo merong kulang? Ha? Meron ba ng mga pagkakataon sa buhay ninyo? May nagsosorry pero parang hindi sorry ang dating. <laughs> marami, marami po sa atin ang, uh, sorry po, no? Uh, yung, ano, ano ba yung kulang doon sa ganong mga pagkakataon, no? Na parang, uh, ano tawag dito? Yung nag, nagsosorry pero parang hindi ka kumbinsido, di ba? Kulang sa Oo, sincerity o katapatan. No? Kulang sa, ano yung sabi ni Billy Joel, honesty. <laughs> no? Um, marami sa atin ang uh, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ngunit, uh, hindi tayo nagiging ganap na tapat sa ating Panginoon. No? At uh, ito ang dahilan kung bakit uh, minsan uh, nagiging hadlang ito. No? Okay, so Pwede ko po ba ang maibalik? Uh, excuse me. Uh, wala po akong control. Maraming salamat po. Thank you. Uh, maaring nagsisisi po tayo pero sa puso natin minsan meron pa tayo mga dahilan o mga paliwanag. No? At uh, ang, ang, ang, ang nangyayari tuloy parang hindi talaga natin nararanasan ang kalayaan no? sa ating puso. Um, may kulang uh, dito at yan ay walang iba kundi yung katapatan. You know, ito yung pumipigil sa atin para maranasan talaga ang pagpapala ng Diyos no, na tinatawag nating lubusang kapatawaran. Kapag tayo ay hindi nagiging totoo o tapat sa Diyos, ito po ay nagiging hadlang no, sa atin. Ang sinasabi ni David sa talatang pag-aaralan natin ngayon, yung awit na 51 verses 3 to 6, doon sa pagbinasa nyo yun, makikita nyo na hindi siya nagdadahilan na, hindi na siya nagtatanggol ng sarili niya, no? Siya ay lantara ng umaharap sa Panginoon. At, uh, you know, pwede niya gawin yung bilang siyang hari, pwede siyang manisin ng ibang tao, pwede siya magdahilan, no? Pero ang pinili niya ay maging honest, maging tapat sa Panginoon. Yun ang matatagpuan natin doon sa pag-aaralan nating uh, talata ngayon. Okay? So, ngayong umaga, ang tanong natin sa bawat isa, ang tanong ko sa sarili ko, hindi yung nagkasala ka ba? Ang mahalagang tanong po ay, tapat ka ba? Totoo ka ba? Sa harapan ng ating Panginoon. Ang tunay kasing pagsuko sa Diyos ay kapag tayo ay tapat sa Kanya. Totoo. Walang itinatago at hindi nagtatanggol ng sarili. Amen? Okay? So, paano ba tayo magiging tapat sa Diyos? Yan ang importanteng katanungan natin sa ating mga sarili. Nais ko po magbahagi sa inyo sa umagang ito ng apat na paraan mula do sa talata na Psalm 51 uh, ah, verses 3 to 6 kung saan makikita natin ang uh, mga katuruan ng salita ng Panginoon patungkol po sa pagiging totoo o ganap sa harapan ng ating Panginoon. No? Ano-ano ba itong mga paraan na to? Una sa lahat, siyempre, mahalaga, tanggapin mo ang iyong sariling pananagutan sabi nga po natin yon, sariling pananagutan. Okay? Ito ang makikita natin doon sa talatang uh, uh, 3, ano? Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Si David po ay hindi nagdadahilan. Okay? Sabi ni David, mga pagkakasala ko'y kinikilala. So sa, mad- sa madaling salita, ipinapakita na, na, niya na siya mismo ang may pananagutan. Hindi siya nagtututuro kung sino-sino. Di ba? Hindi siya nagsasabing, hindi nila ako maintindihan o kasi hindi niyo ako nauunawaan o uh, kasi ganito yung nangyari, di ba? Hindi ko naman gusto talaga yon, <laughs> di ba? Alam nyo, meron nga ako nabasang isang tao sa Facebook na nakalimutan kay pangalan niya, artista din. Hindi man ako masyadong mahilig sa artista. Eh. Kunyari lang. No? Pero yun yung nabasa ako. Isang lalaki na nabuko siya ng kanyang uh, <laughs> asawa dahil may lumabas na video. No? Hindi ko alam kung ano yung video na yun. Pero sa madaling salita, may nagawa siyang mali. No? At uh, ito ay kumalat. Hindi ko rin alam kung saan kumalat, pero kumalat daw. <laughs> Nabasa ko lang yung post. Tapos, pero natuwa ako doon sa kanyang sinasabi. Sabi niya doon sa post niya, ah, sana siya yun, ah, at hindi ibang tao yun. Pero nakalagay doon, sabi niya, ni-interview kasi siya, na sabi niya, hindi na ako magdadahilan. Hindi ko na sasabihin na lasing ako noon, o nagkataon lang, o pagod ako, o ano man, sabi niya. Nagkamali ako, sabi niya. Nagkasala ako. Mali yung nagawa ko. No? At uh, sabi niya, lumapit daw siya sa pamilya, um, pamilya niya, humingi siya ng tawad at sabi niya, kung sakaling uh, ako ay ano na, palalayasin niyo na. Sabi, tatanggapin ko kasi nagkamali ako, nagkasala ako. Sabi ko sa sarili ko, nung binabasa ko yun, no? bira ako makakita ng mga ganong mga klase ng pag-amin. Kasi karamihan sa mga tao, maraming dahilan eh. Di ba? Maraming ano, excuse. No? Ang um, tunay na katapatan po ay nagsisimula kapag wala na tayong palusot. <laughs> Pag sige tayo ng sige ng palusot, eh kasi ganito eh. eh, pagod kasi ako eh, kasi ganyan. Hindi po natin mararanasan ang tunay na kalayaan na mula sa ating Panginoon Diyos. Kailangan po maging totoo po tayo. Kasi madalas ginagawa natin yan kung sino-sino sinisisi natin. Kasalanan siguro ng ano yan, ng gobyerno. Kasalanan ng BBM. Kasalanan, kasalanan <laughs> kung sino man yan. <laughs> kasalanan. Kasalanan ng kapitbahay mo, di ba? May nahuling uh, isang tao na namaril. At ang dahilan niya, ang ingay kasi. <laughs> Sari-saring mga excuse <clears throat> ang ginagawa ng mga tao. Kaya ang nangyayari, hindi sila napapalaya ng Diyos sa kanilang ano, mga kalikuan sa buhay. Kung gusto natin maranasan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, kailangan maging totoo po tayo. Amen? No? Tigilan na natin ang pagpapaliwanag at paggawa ng mga dahilan. Magsisit na tayo ng totoo at aminin natin ang personal na pananagutan natin sa harap ng Diyos. May nakapagsabi nga sa akin minsan, sabi niya, Pastor, bakit ah, and, andali mong ano, parang ah, pag meron kang ano, nag, nagsusorry ka agad, ganyan. Sabi ko, paano ba dapat? Tagalan ko ba dapat? Medyo <laughs> pahabain ko pa yung oras. Di ba? Kung nagkamali ako sa asawa ko, kung nagkamali ako sa mga anak ko, kung nagkamali ako sa church member, ano, buburuin ko pa yan. <laughs> Hindi, pag nagkamali ako, nagkamali ako. Nagkasala ako. Huwag ka nang mag-excuse. Nagkamali ka na eh. At ito'y kasama rito yung mga bagay na hindi mo sinasadya. Sino sa inyo minsan may, may nagagawa kayo din yung sinasadya? Okay, yung iba, sadya nyo lagi, mga ginagawa nyo. <laughs> minsan may mga ginagawa kang hindi mo sinasadya. Pero ito, ang gusto kong maintindihan nyo, hindi porke hindi mo sinasadya, ay absuelto ka na. Kasi kung nasaktan yung tao, kahit hindi mo sinasadya, meron ka pa rin pagkakasala. Kailangan ka pa rin tumanggap ng pagkakamali. Ulitin ko yan, ha? Makakala nyo kasi, eh, hindi ko naman sadya eh. O kahit hindi mo sadya, pag sinabi ng isang tao, alam mo, nasaktan ako doon sa sinabi mo o ginawa mo. Tanggapin mo yun. Huwag mo sabihin, eh, hindi ko naman sadya eh. Kasi walang mangyayari sa ganong klaseng sitwasyon. Kailangan sabihin mo, anak, ah, nasaktan ba kita? Ba, pwede mo sabihin, bagamat hindi ko sinasadya, tinatanggap ko yung pagkakasala ko dahil nasaktan kita. Amen? Amen. Yung po ang Ika nga kanta ni Billy Joel ay, Honesty. <laughs> Huwag na akong kakanta kasi baka umulan eh. Di ba? So, pangalawa. So, unang-una eh, tanggapin mo yung pananagutan. Pangalawa, tanggapin mo na nagkasala ka laban sa Diyos at sinaktan mo siya. Ito siguro pinakamabigat sa lahat. Alam nyo, lahat ang sasabihin ko ngayong umaga, medyo mabigat eh. Okay? So Sasabihin mo sa katabi mo, patawarin na natin si pastor kasi mabigat yung kanyang mga sasabihin. <laughs> mabigat itong sermon na to. Nung pinag-aaral ko, sabi ko, ang hirap sabihin ito ah. Pero kailangan. Diba? Yung isipin mo at tanggapin mo na hindi lang yung mga tao sa paligid mo ang maaring nasaktan mo, kundi higit sa lahat, nagkasala ka sa Diyos. Isa ito siguro sa pinaka masasabi ko na Kapag ito ay naunawa ng mga tao, marami siguro mga bagay sa mundo natin ang may iwasan yung, yung mga masasama. Pag naiisip mo si Lord, hindi lang yung naiisip mo yung tao. Kasi sa panahon natin ngayon, ang tingin ng mga tao sa mga bagay-bagay, ah, horizontal lang eh. Oh, na, nasaktan ka ba? O, oh, pasensya ka. <laughs> Hindi nila tinitingnan yung mga bagay-bagay na nagagawa nila mula sa pananaw ng Panginoon. Kasi pag mula na sa pananaw ng Panginoon, wala ka nang dapat idinadahilan dyan. Kasi hindi lang naman yung mga tao ang sinaktan mo eh. Ito ang sabi ni, ano, ni David, para makita nyo yung sinasabi ko. Sabi ni David, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Now, si David, hindi siya nagdadahilan dito. Ah. Sa totoo, alam, alam mo yung storya, subukan nyo minsan basahin yan sa lumang tipan. Nagkasala si David kay Bathsheba, si Uriah, pinatay niya. Nagkasala siya pati sa bayan ng Israel, lalhari siya. So maraming na, natislod sa kanya. So totoo, marami siyang kasalanan sa kapwa, sa mga tao. Pero bakit sila sabi niyo rito, sa iyo lang, sa iyo lang ako, <laughs> nagkasala higit sa lahat. Kasi naiintindihan ni David eh, na ang kasalaan, naiintindihan ni David na kasalanan po eh, hindi lamang paglabag sa, sa mga utos ng Diyos. Ito ay pananakit sa puso ng Diyos. Alam niyo yung mga nangyayari sa Middle East. Kung titingnan mo lang yan ng mga horizontal, oh, naglalabanan sila, no? Nag-aawayan sila, nagbobombahan sila. Tapos pag may, mayroong isang nilalang, huwag ko na ipapanga, pa, tago na lang natin sa pangalang, bahala na kayo kung anong pangalan na. Ah. Yung sasabihin niya na, oh, na, isang libo at anim na raan ng mga tao na patay namin. <laughs> Ha, ha, ha, ha. Paano mo sasabihin yan sa harap ng Diyos? Pag nilagay mo yan sa ganung klaseng pananaw, hindi mo yan masasabi. Hindi mo pwede, eh, gere. eh. Oh, gera. Yun ang dahilan. Pag ikaw ay nasa harapan ng Diyos at nakikilala mo na yung mga ginagawa mo ay ginagawa mo sa kanyang harapan. Bagamat ikaw ay, oh ito totoo lang mga kapatid, malinaw sa Biblia na lahat ng merong authority ay pinagkatiwalaan ni Lord ng authority. Pati mga hindi mananampalataya. Amen? Amen. So, totoo yun. Kahit si BBM, <laughs> o kung sino mang presidente yan na dyan, ayon sa Roma 13, binibigyan sila ng Panginoon ng karapatan na mamuno, kahit mga magulang. Kahit hindi mo kilala si Lord, binibigyan kanya ng karapatan. Pero ito ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin nun, lahat ng tao mananagot, mananagot sa kapangyarihan na binigay sa kanila ni Lord. Binigyan ka ng kapangyarihan. Kunyari, manager ka. O may-ari ka ng negosyo. May kapangyarihan ka sa lahat ng mga empleyado mo. Totoo yun. Ikaw ay alipin ng Diyos para pamunuan ng mabuti yon. Pag ginamit mo yung kapangyarihan mo sa mali, mananagot ka sa Kanya. Amen? Amen? Maaring hindi sa, sa buhay natin ngayon, maaring sa huling paghuhukom, mananagot ka. Pero mananagot ka. Ang problema ay kapag ang mga tao hindi nila iniisip na kayong kanilang mga ginagawa ay laban sa puso ng Diyos. Malinaw sa pagkaintindi ko sa salita ng Panginoon. Itama niyo ako kung mali ako ha. Pero mali, malinaw sa aking pagkaunawa na si Kristo ay nagpunta rito sa lupa para ipagkaisa ang mga tao at magkaroon ng pagmamahal ang mga tao sa isa't isa. Sabihin niyo kung mali ako ha. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi para mag-away-away tayo, kundi para magkaroon tayo ng kapayapaan. Wala akong nakikita sa Biblia na kaya pumunta si Jesus dito para bombahin natin ang mga taong hindi natin gusto. Kaya sa akin palagay, mali ang mga nangyayari ngayon. Hindi lang dahil na, na, na ako dahil ang taas ng gasolina. <laughs> kasama na yun <laughs> sa mga, di ba, komplikasyon dito, di ba? Dahil tataas ang gasolina, tataas ang maraming bagay. Hindi, hindi yun na. Sa akin, yung, mga, yung gagawin mo na ikaw ay mananakit at papatay, isipin mo maigi yan sa mata ng Diyos. Hindi ilang porket ikaw ay may kapangyarihan. Kaya nga makikita nyo sa Bible yan, mga tatay, oh, Tatay, tatay ka ba? Hindi ba? Oh. Mga tatay, huwag niyo nga ano, huwag niyo nga abusuin ang inyong mga anak. 'Di ba? Mga asawa, mahalin niyo ang inyong asawa. Oh, praise God, 'di ba? Oh. Bakit may mga turong ganyan sa Bible? 'Di ba? Pa- basahin mo, 'di ba? Sabi sabi niya sa mga babae, mga babae, magpasailalim kayo sa, sa inyong asawa ayon sa Panginoon. O, oh, laging ayon sa... Amen eh, kayo na eh, amen. May kaduktong pa yun eh. Ayon sa Panginoon. Ibig sabihin lahat ang ginagawa mo ayon sa Panginoon. Ginagawa mo siya bilang pagkilala sa Panginoon na siya naglalang sa iyo. So mga kapatid, yung mga kasalanan hindi lang yung pagkakamali. Hindi, mahirapan tayo na magsisi talaga ng totoo at magpasakop sa Diyos kapag hindi natin nakikita yung mga ginagawa natin mga bagay sa Kanyang harapan. Hindi lang ito mga pagkakamali, may epekto ito sa ating relasyon sa Kanya. Sa madaling salita, kapag tayo po ay may ginagawa na hindi naayon sa kalooban niya para sa atin at hindi dahil parang isa lang siyang uh, diktador na gusto lang niya pahirapan tayo sa buhay. Pinaliwanag ko na sa inyo to. Ang mga utos ng Panginoon ay para sa ikabubuti po natin. Hindi nag-uutos ng Panginoon para limitahan ka. Tulad rin ng isang magulang, hindi sila hindi tayo nag-uutos sa mga anak natin dahil gusto natin parusahan yung mga anak natin. Kapag nagsabi tayo sa kanila ng magagandang bilin, sinasabi natin ito kasi gusto natin mapabuti ang kanilang buhay. Higit pa ba tayo sa Diyos? Kung tayo, ganun tayo bilang mga magulang, paano pa ang ating Panginoon Diyos? Kaya pag binibigyan niya tayo ng mga mga kautusan, ito ay para sa ikabubuti natin at ikabubuti ng ating mga pamilya, ikabubuti ng ating lipunan, ikabubuti ng ating mundo. Amen? Amen. Ngayon, kapag ayaw natin sumunod o makiisa doon sa kanyang la, layunin na yun, may epekto yun sa ating relasyon sa, sa kanya. Kaya ito yung dahilan bakit minsan nahihirapan tayong mag-worship, nahihirapan tayong magpuri sa Diyos, kapag ang buhay natin ay hindi nagpapasakop sa Kanya. Nakakaapekto yun pati sa prayer natin. Mahirap manalangin kapag hindi merong mga bagay na humahadlang sa iyong relasyon sa iyong Ama sa langit. Para tulad din ng mga magulang, di ba? Pag kunyari nag, hindi ka nagkasunduan ng anak sa kamag- mga magulang, di ba? Kunyari nagkaroon sila ng inkwentro, nagkasagutan sila. Pagkaraan nilang minuto, Oh, daddy, ma- nag-away tayo. Pay yung 50. <laughs> Siyempre, di ba? Siyempre, mabait naman si Raymond. Yan, 50. Lunukin mo yan. Ah. <laughs> wala, wala mangyayari sa relasyon. Kung totoo yun sa ating horizontal na buhay, Totoo rin yan sa ating spiritual na pamumuhay. Amen? Kaya, mga kapatid, mahirap tanggapin na nasaktan natin ang Diyos. Totoo yun. Pero si David po, umamin siya na nagkasala siya at gumawa siya ng masama laban sa Diyos. Hindi yung pinagtatakpan niya yung mga nagawa niya laban sa ibang tao. Kasi minsan tayo ganun, oh, sorry na, di ba? Sorry na, kamali ako. Pero totoo naman siguro na susorry ka, pero naintindihan mo ba talaga na ikaw ay higit sa lahat nagkasala sa Panginoon. Hindi dahil gusto ko digdikin ni Lord. Gusto lang niyang maintindihan mo na ang buhay natin ay nasa ilalim na kanyang paghahari. Amen? So, napakahalaga nito. Kaya si, si, si David, maganda yung mga sinabi niya eh na tinanggap niya na tama lang na husgahan siya ng Diyos. Hindi dahil huhusgahan talaga siya ng Panginoon na para magagalit si Lord sa kanya ng panghabang buhay. Totoo, merong, may consequences yung kanyang ginawa eh. Namatay yung anak ni Bathsheba eh. Tapos nagkaroon din ng mga problema sa pamilya niya, pati sa kanyang pag-ahari, nagkaroon ng mga problema sari-sari. Totoo yun, may consequence yun. Kaya nga po napakahalagang unawain natin, yung mga utos ng Panginoon sa atin ay hindi para mapariwara tayo. Sa totoo lang, yun nga yung ina-avoid ng Panginoon na mangyari sa buhay natin, kaya kanya binibigyan ng kanya mga utos eh. Amen? Amen. Pag sinabi niya sa'yo, huwag mong gawin ito kasi mapapahama ka. Tapos pag may ginawa ka na hindi mo siya sinunod, tapos napahama ka, huwag mo sisihin si Lord kasi sinabi niya na sa'yo yun eh. Halimbawa, sa pamilya, di ba? Pag hindi mo tinupad yung kalooban niya na magkaroon ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagrerespeto sa isa't isa, pagpapatawad sa isa't isa. Pag di mo ginawa, yung gugulo yung pamilya mo. Huwag mo, huwag mo sisihin si Lord, hindi si Lord na may kasalanan doon. Amen? Tama po ba? Amen. Diba? So, huwag mo nang ipagtanggol ang iyong sarili. Pa, Parangalan mo ang Diyos at tanggapin mo na nasaktan mo siya at tama lang na husgahan ka niya. Yun ang tunay na tapat ng pagsisisi. Lord, alam ko kung parurusahan mo ko, dapat lang. Hindi naman sinasabi na parurusahan ka na agad ng Panginoon, di ba? Pero sa totoo lang, hanggang di mo kinikilala yung ganong klaseng karapatan ng Diyos sa iyo, parang nag excuse ka lang eh, gumagawa ka lang ng paraan. Di ba? na meron nga ako nakausap na isang uh, tao na eh, meron siyang nagawang hindi tama at uh, dahil sa kanyang nagawa, hirap na yung mga tao sa paligid niya na magtiwala siya. Magtiwala sa kanya pala. Tapos sabi niya, Pastor, paano bang <laughs> gagawin ko? Wala na silang tiwala sa akin. Sabi ko, eh, nalulungkot ako sa kalagayan mo, pero yung <laughs> talaga yung resulta nun eh. Kailangan ngayon na talaga i-rebuild mo yung trust kailangan ngayon gawin mo yung mga bagay-bagay para unti-unti maibalik yung tiwala. Pero hindi mo pwede sabihin, oh magtiwala na kayo, nag-sorry na ako eh. Amen? Amen? Sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamagitan ni David dito, no? na magkaroon tayo ng katapatan sa puso natin. At lahat, lahat naman tayo nagkakasala at nagkakamali. Amen? Amen? So gusto ng Panginoon na talagang harapin natin yung mga yun, magpakatotoo tayo. Now, sa, sa awa ng Diyos, minsan may nagagawa tayo, sabihin natin, Lord, parang awa mo na, sana wag magkaroon ng matinding konsekwensya itong nagawa ko. And may mga pagkakataon na talagang napaka-merciful ni Lord, na kahit may nagawa ka ng mga bagay na mali, hindi ka magsasuffer ng consequences o yung sabihin resulta nun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mo asahan yun. Halimbawa, lagay mo yung kamay mo sa umiikot na lagari, tapos naputol. Lord, pwede ba ibalik mo? Kasi, ano eh, hindi ko naman sadya eh. <laughs> Putol na eh. so, <laughs> may mga bagay na parang dadalhin mo na lang sa buhay mo bilang consequence ng mga mali mong desisyon. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga tao, mayroong, mayroong inanda si Lord na magagandang bagay na gusto niyang magawa mo sa buhay mo eh. Alam niya ba yun? Asa Epeso yun. We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which He has prepared in advance for us to do. English. Hindi eh. ko alam sa Tagalog yun. <laughs> Pero sumuto talaga nito. Nung niligtas ka ng Panginoon, may mga hinanda siya mga bagay na gagawin mo. Amen? Para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Now, paano mo magagawa yon? Di ba? Kailangan, una sa alam mo kung ano pinagagawa ni Lord. Tama? Pangalawa, dapat gusto mo yung pinagagawa ni Lord. Amen. <laughs> Pangatlo, dapat kaya mong gawin yung pinagagawa ni Lord. Yung tatlong bagay na yun, hindi mo hindi mangyayari yan kung hindi ka mananatili na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya yung paglakad mo araw-araw ay susi. Yung pamumuhay mo araw-araw at sa presensya ng Panginoon, yan ang susi para malaman mo kung ano pinagagawa ni Lord, magustuhan mo yung pinagagawa ni Lord, at magawa mo yung pinagagawa ni Lord. Kung hindi ka nakikinig at hindi mo pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi, hindi mo malalaman, hindi mo gugustuhin, at hindi mo magagawa. <laughs> so, ang pwede mangyari, ang buhay mo ay masasayang. Pag ikaw ay namatay, pupunta ka pa rin sa presensya ng Panginoon dahil tapat ang Diyos. Kaya lang, hindi mo na may babalik yung nakalipas. Masasayang na yung buhay mo. Amen? Kasi yung buhay mo parang ano yan eh, kumbaga parang, parang allowance yan eh. Alam niyo ba yung allowance? Di ba? Si Mami Sheila, bibigay ng allowance sa kanyang anak. Di ba? O, oh, ito 500 ha? So pagkatanggap ng 500, wow, lupet. 500. Okay? Para yan sa isang buwan. <laughs> Hindi mo ba isang buwan? Sa, sa, isang araw. Isang araw lang yan. <laughs> isang araw. Okay, luwan tayo. Isang araw. Pagkakuha ng anak ni Sister Sheila, aba, gasos dito, gasos to, ganyan, ganyan. Tapos, naubos na. Bumili lang ng bumili ng milk tea at kung ano lang ang pinaggagawa. Mami, Sheila, wala na akong pera. Eh, sorry na. Allowance po yun eh. Sa isang araw eh. Wala na akong pamasahe. Maglakad ka. <laughs> Wala na akong pangkain ng tanghalian. Eh, magutom ka. Allowance yun eh. Ang buhay ng tao ay allowance. Kahit gaano ka katagal dito sa mundo, yun yun eh. Pag sinayang mo yun at winaldas mo yun, di ba? Masasayang ang lahat. Nakikinig po ba tayo doon? Ha? So huwag mo na pagtanggol sa sarili mo. Parang alam mo, Diyos, tanggapin mo na nasaktan mo siya. Tama lang na husgahan ka niya at bumalik ka sa Panginoon, di ba? At pangatlo, tanggapin mo ang tunay mong kalagayan. Tanggapin mo yan. Magpakatotoo ka. Ito ang sabi ni David. Basahin natin ha. Ako'y masama na buhat ng isilang makasalanan na nang ako'y iluwal. Na ano yung sinasabi ni David dito, kailangan maintindihan natin. No, hindi niya sinisisi nanay niya. <laughs> Hindi na sinasabi, nanay ko kasi pinanganak pa ako. <laughs> ang ibig nyo sabihin, ang problema ay talagang napakalalim na hindi lang makukuha sa simpleng mga parang external lang na pagbabago. Tinatanggap ni David na ang kanyang tunay na kalagayan sa harap ay, ay na kalagayan sa harap ng Diyos, no? Tinatanggap niya. Hindi ito pagbabalik pagbabalik sisi kundi pagkilala ng tunay na problema ni David sa puso niya. Sinasabi niya na Lord, ang problema ko hindi lang naman yung panlabas eh. Talagang may meron akong problema sa kaibuturan ng aking pagkatao. No? Hindi lang ito tungkol sa ginawa niya, ito'y tungkol sa kung sino siya kung wala ang biyaya ng Diyos. Nakita niya yung problema niya, sabi niya, Lord, kita ko sarili ko rito, simulat simula pa talaga. Meron akong problema, no? Sa puso ko, no? Uh, kung ang kasalanan po ay may kinalaman lamang sa mga gawa natin, sapat na siguro ang disiplina at pagtutuwid. Sino sa inyo mga magulang dito na itinutuwid yung mga anak nyo pa nagkakamali? O, oh, di ba? So, Paano natin sila tinutuwid? Siguro pinagagalitan, pinapalo, di ba? Tapos, aminin ba natin ang totoo na kahit minsan paluin mo pagkaroon ng ilang araw, gagawin pa rin nila yung mali? <laughs> di ba? Ang kailangan, reprogramming, no? <laughs> Di ba parang ganun? Alam niyo, nung isang araw, nag-eksperimento ako sa telepono ko. Okay? Na-discover kasi, kasi meron ako kasing estudyante yung bulag sa BSOP, may estudyante ako. Sabi ko, nagtataka ako paano siya nakakasunod sa klase namin nang bulag siya. Kasi marami yung babasahin eh. So nilapit ako, naintriga ako. Sabi ko, paano ka <laughs> nakaka-aral? Ah, sabi niya, Pastor, walang problema kasi sa iPhone kasi nagsasalita yung iPhone eh. No? Pag meron daw siyang binabasa, nagsasalita yung telepono niya. Sinasabi sa kanya kung ano yung nakabasa. Kaya kahit hindi niya nakikita, naririnig niya. Meron siyang parang special earphone na nakalagay dito, Bluetooth. Tapos sabi niya, ah, meron magano. Sabi ko, na, medyo naintriga ako. So sabi, sabi niya, ito lang yan, pastog. So ginawa ko, ineksperimentohan ko. Ha? Gino, inano ko yung mga setting. Aba, totoo. Nagsasalita. Diba? Wala na akong kinakailangan magpindot-pindot dyan. Ba, pag may nagmensahe sa akin, Isang mensahe mula kay PE o kay Chucho sabihin, di ba? Nagsasalita, sabi ko, wow, galing nito ah. Kaya lang, pagkalipas ng mga ilang araw, sabi ko, ayoko na nito. Ha? Daldal, ang ingay eh. Pag nagmamaneo ko, salta ng salita, ano pa, bibingi ako. Di ba? Ngayon, nung ibabalik ko na, hindi ko na may balik. <laughs> Nagpunta ngayon ako sa tindahan ng iPhone. Sabi sa akin ng tindera, Sir, sorry po. Kailangan po i- o, i-reset po lahat yan. Ibig sabihin, mawawala na po lahat ng mga nilagay nyo dyan. <laughs> Ha? Sabi ko gano'n. Ano ibig ko sabihin? Eh, yun lang po ang paraan eh. Sabi niya gano'n. So, sa madaling salita, mga kapatid, may bago akong phone. Pero yun yung luma kong phone <laughs> na kinailangan i-reset lahat. Mga kapatid, kung ang problema natin, mga panlabas lang na bagay, Siguro mga panlabas lang na solusyon ang kailangan dyan. Pero si David sabi niya, hindi po, ang problema ko hindi lang yung nagkasala ako kay Bathsheba. Kailangan ko talaga yung pagbabago ng puso. Di ba? Dahil alipin tayo ng kasalanan, ang kailangan natin ay tunay na pagbabago. Kaya alam nyo, sabi ko sa inyo, pag ikaw ay nagkakasala, lalo na pag medyo paulit-ulit yan, isang napakahalagang bagay na tapatin mo talaga ang sarili mo at sa harapan ng Diyos. Lord, may problema ako. Hindi lang nagkamali ako. Hindi lang nagkasala ako, Lord. Lord, may problema ako dito. Tulungan mo po akong magbago. Kasi hanggang iniisip mo na, kaya mo yan. Ako, ilang beses ko na narinig yan. Pastor, yung mga nagagawa ko, kaya ko naman itigil yan eh. Kunyari may bisyo, ganun. Kasabi ko sa kanya, oh sige. <laughs> Kasi hanggang ganun yung tingin mo at ganun yung pananaw mo, hindi ka talaga mababago ng Diyos sa iyong buhay. Kasi nagdadahilan ka. Amen? Amen. Gusto ng Panginoon na makita mong tunay mong pangangailangan. Amen po ba? Amen. Okay? So wag na tayo magpanggap ha? sa, na salita o kilos lang yung problema natin. Tanggapin natin ang tunay nating kalagayan at humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa biyaya ng Diyos para tayo ay baguhin. Okay? So, hindi lang po kinakailangan ng parang panlabas lang, kundi tunay na pagbabago ng pagkatao natin. Amen? Okay. So, pangapat, panghuli, tanggapin natin o tanggapin mo ang personal na desisyon na kailangan mong gawin. So, hindi lang yung aminin mo na ikaw may pananagutan. Hindi lang natatanggapin mo na nasaktan mo ang Panginoon, mahalaga yon. Hindi lang na magsasabi ka na, naku Lord, ang problema ko, sarili ko lang. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng personal na desisyon sa puso mo. Okay? Ganito ang sabi ni David, Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Sabi ni David, Lord, naintindihan ko na ngayon gusto mo akong maging totoo sa sarili ko at sa iyong harapan. Okay? Kinikilala ni David na kahit siya ay makasalanan simula pa ng pagkabata, gusto pa rin ng Diyos na ang katapatan mula sa puso niya. Huwag mo sabihin lang na parang, Lord, pasensya ka na, hindi ako perfect, marami akong pagkakamali, etc., etc. Hindi. Gusto ng Panginoon na maging totoo ka Gusto niya na tumanggap ka ng katotohanan sa puso mo. Kasi sa totoo lang minsan mga tao, mas, mas iniisip pa natin kung ano yung iisipin ng ibang tao. Amen? Siya sabi niya sa si David, sabi niya, tama ka Panginoon, pipiliin ko magsabi ng totoo mula sa puso. Kasi yung mga tao gusto nila yung maging maganda yung kanilang imahe. Problema naman nating lahat 'yan. 'Di ba? Ayaw natin na mga kapitbahay natin mapulaan tayo. Di ba? Kaya anong bukang bibig natin? No? Lagi sa mga anak natin. Hoy, mahiya kayo sa kapitbahay. Hmm. O, oh, di ba? Pag may ginagawa kang mali, hoy, hoy, tigil mo yan. Tapos pag sasabi, isa magkukwento ka pa sa bahay, alam nyo, yung kapitbahay natin, eh, ako nakaiinis ako dyan. Pag nakasalubong mo naman yung kapitbahay, hello, kamusta ka na? Plastic. Gusto lang Panginoon na maging totoo ka kasi. Amen? Magkaroon ka ng integridad. Ito ang punto kung saan nagsisimula ang tunay na pagsisisi. Ang katapatan po ay pagpili ng katotohanan kaysa pagpapakita ng magandang imahe sa iba. Alam nyo, ito yung dahilan ah, kaya minsan hirap ang mga taong sumama sa maliliit na grupo, eh, yung tinatawag na small group. Kasi sa small group kasi, di ba, nagpapakatotoo kayo eh. Pero minsan, may mga tao na ayaw nila ma- maging ma- ma- ma- ma-reveal yung kanilang ano, di ba? Kasi, alam mo, pag nandito tayo sa ganitong gawain, di ba? Church, service. Siyempre, alangan naman sabihin mo doon sa katabi mo, kung nga pala, nagkasala ako. Hindi mo masasabihin yun, di ba? So hanggang ngayon, makikipagkamayang ka, ganyan, hello, hello, hello, di ba? Yung mga kababayan, meron pang chika-chika. Mm-hmm, mm-hmm yan, beso-beso pa yan, di ba? Ganun, di ba? Oh. Pero, paano ba tayo matutulungan ng Panginoon sa pagbabago? Pag naging totoo na tayo sa isa't isa. Amen. Pag nawala na yung pagpapanggap, ano, alam ko, unti-unti yan. Kasi depende yan sa pinanggalingan mo eh. Pag marami ka naging karanasan sa buhay mo na maaring na na-traidor ka o mga taong sumira sa iyo, nahihirapan ka na magtiwala. Naiintindihan ko yan eh. Amen? Dito sa RLCC, uh, ah, dito sa church na to, hindi naman namin pinipilit ang bawat isa. Uy, magpakatotoo ka. Ah. Tanggalin mo yung maskara mo. Hindi, siyempre, ginagalang natin yung proseso ng bawat isa. Amen? Amen. So, yung iba sa inyo, siguro, lumaki kayo na talagang sa pamilya, pamilya nyo, talagang bukas, bukas na bukas kayo. Sa pamilya nyo, pag may problema, nag-uusap kayo. Hallelujah, mapalad kayo sa, sa lahat ng mga pinagpala. Pero karamihan kasi sa mga pamilya, ganito eh. May samaan na sila ng loob, wala pa rin nagsasalita. May mga sakit na sila sa damdamin nila sa isa't isa. Ayaw pa rin nilang ilabas ito para magkaroon ng pag-aayos. So, anong nangyayari? Merong mga tao na lumalaki sa dysfunctional na family. So, pag naging tayo ay adult na, kunyari nung bata tayo, pag medyo naging honest ka ng konti, eh, parang pagagalitan ka, sisigawan ka. So, na-develop na sa'yo yung attitude na, hmm, kikim-kiming ko na lang lahat. Di ba? Kaya yung may mga tao parang gusto nila mag-asawa na agad eh. Kasi parang makatakas na sa ganong klase mga dysfunctional na pamilya eh, di ba? So ngayon pag naging adult na tayo, ayan na. Di ba? Brother. Anong brother, brother? Ha? Sino ka? Ano? Anong kailangan mo sa akin? Di ba? Sister! Sister, ha? So lahat tayo may mga pader sa isa't isa, kaya hindi tayo mapapalaya ng Diyos sa ganong klaseng sitwasyon, hingin mo sa Panginoon ang paghilom at healing ng iyong puso. Okay? Kasi mahirap mamuhay na ang iniintindi mo palagi, imahe. Diba? Pogi ba ako? Meron tayong member na ganyan nung araw. Pumanaw na siya eh. Hindi dahil sa sasabihin ko ah. Nagkasakit kasi siya eh. Tuwing pupunta siya sa opisina ko, sa may, may, salamin ako eh. Pupunta siya sa opisina, tatapat siya ganyan. Tapos sabi niya, Pastor, pogi ba ako? <laughs> Ano sasabihin ko sa ganong klase mga pagkakataon? Alam mo, pagpipray natin yan. <laughs> so, di ba? Huwag mong alalahanin kung ano ang iniisip ng ibang tao sa iyo. Hindi importante ang maging tapat ka. Piliin mo magsalita ng totoo mula sa iyong puso sa harapan ng Diyos. Maging honest ka. Amen? So, tunay tayong sumusuko sa Diyos kapag tayo ay tapat sa Kanya. Okay? Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, maging honest ka na sa akin. <laughs> Baliktad din. Eh, At magiging honest din ako sa inyo, di ba? So, simula bukas po ha, ah, araw-araw, ating pag-uusapan itong sermon na to. Pumunta kayo doon sa app natin, okay? app, period, RLCC, period, PH. Kung wala pa kayo noon, i-download nyo na yan. Tapos doon, magsasabi ako ng mga karagdagang mga pagtuturo tungkol sa bagay na ito. May natutunan ba kayo sa araw na ito? Tayo po tayo lahat. <laughs> Brother George, bayaran mo nga to si, ano, si Donald. Oh. <laughs> tayo manalangin. Panginoon, ah, Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi kami namumuhay minsan sa katotohanan dahil minsan natatakot kami, Lord. Pero Panginoon, nakikita namin sa, sa salita ni David na importante pala maging totoo, maging tapat. Una sa iyo at ganun din sa ibang tao. Tulungan niyo kami na mapalaya kami sa mga takot namin na makilala kami ng gusto, sa takot namin na baka bang tao magusga sa amin. Lord, gusto mo na mapalaya kami, magkaroon kami ng tunay na kalayaan at karanasan sa Panginoon kung saan wala kaming tinatago at hindi kami nahihiya. Lord, sa pamamagitan ng katapatan ay maaari kami magkaroon ng kalayaan. So tulungan niyo po kami, Panginoon. itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.